بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين tunaendelea na katika tarjama ya Qur'an na tafsiri yake katika suratu Ash-Shura na leo biidhnillahi alkarim tutaanzia kwenye aya ya 36 اقرا بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يقول الله تعالى مبينا حقيقة الدنيا ومتاعها بالنسبة للآخرة فقال فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فما أوتيتم أي فالذي أوتيتموه من نعيم دنيوية فإنما هي أمور زائلة فانية فإنها زائلة فانية تتمتعون بها في حياتكم الدنيا fama utitum min shay'in chochote mlichopewa katika vitu fama utitum min shay'in chochote mlichopewa katika vitu famata'ul hayati dunya ni starehe ya uhai wa dunia chochote mlichopewa katika vitu vya kilimwengu hivyo ni starehe tu ya maisha ya dunia فما utitum min shay'in famata'u alhayati dunya chochote mlichopewa katika vitu ni starehe ya maisha ya dunia kama anavyosema subhanahu wa ta'ala wama utitum min shay'in famata'u alhayati dunya wa zinatuha wama 'inda Allahi khairun wa abqa afala ta'qilun na chochote mlichopewa katika vitu ni starehe ya maisha ya dunia na pambo lake na vile vilivyopo mbele ya Allah ndiyo bora zaidi na ni venye kubakia kwa nini hamfahamu kwa nini hamtumii akili ma indakum yanfad wa ma inda Allah baqin vile vilivyoko kwenu vinaisha na vile vilivyokuwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni venye kubakia pia katika ar-ra'd yasema wafarihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mataa na wamefurahika wakafurahika na maisha ya kilimwengu lakini anasema subhana na hayakuwa maisha ya dunia katika akhira ni kwa kulinganisha na akhira isipokuwa ni starehe ndogo tu dunia haina kitu chochote kitakachopewa wewe basi ni kitu kidogo tu kama anavyosema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea alimamu imam Muslim rahimahullahu ta'ala kutoka kwa al-Mustawrid ibn Shaddad sahaba al-Mustawrid ibn Shaddad radiyallahu anhu yeye anasema nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anasema wallahi mad-dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ata hadhihi fil yam falyanzur bima tarji'u na apa kwa Allah haikuwa dunia kwa akhirah ni kwa mukabala wa akhirah ukilinganisha dunia na akhirah isipokuwa ni kiasi ambacho illa mithla ma isipokuwa ni mfano wa kiasi wa kile ambacho yaj'alu ahadukum isbi'ahu au isba'ahu hadhihi kiasi cha kile ambacho ataweka mmoja wenu kidole chake hiki fil yammi katika kijito cha maji mkono wako umeutia kwenye maji kidole falyanzur bima tarji'u basi na atazame kidole hicho kitarudi na nini yani kidole umekichovya kwenye maji ukakitoa ndio mfano wa vitu vya duniani na akhira si kitu yani kwa hiyo utakapotia kidole chako katika maji ukakitoa ule unyevunyevu ulioupata katika maji ndio dunia ile yale yaliyobakia ndio akhira malipo ya akhira yalivyo pamebakia kiasi gani hata tujalie kwamba ni maji kwenye kikombe lakini mukabil wa hiki ulichokichukua katika kidole chako na kile kilichobaki ni kwa kiasi gani kwa hiyo mtu kutafuta vilivyo vya akhira katika maisha yake ya kila siku ndio jambo linalotarajiwa kwa mwenye akili kwa kila mwenye akili mwenye imani ya kweli kwamba yeye sa'i yake na mahangaiko yake yote anatafuta yaliyoko akhira ya kumtengenezea akhira yake kwa nini kwa sababu ndio khairu wa abqa khairun wa abqa ndio bora na ndio chenye kubakia hivi vingine vyote vinaondoka ulikuwa na vitu vingapi wewe haya zitafute nguo zako ulizokuwa ukizivaa miaka kumi, kumi na tano iliyopita haya zivae tena ishirini tunaona tofauti kabisa si kitu tena kwako ndivyo hivyo ilivyokuwa dunia wama inda Allahi khairun na vile vilivyoko mbele ya Allah ni bora wa abqa na ni venye kubakia lilladhina amanu kwa wale walioamini lilladhina amanu kwa wale walioamini wama inda Allahi khairun lilabrar na vile vilivyoko kwa Allah ndiyo bora zaidi kwa watu wema lilabrar kwa wenye kutenda wema بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى nyinyi mnayapendelea zaidi maisha ya dunia na akhira ndiyo bora na ndiyo yenye kubakia zaidi wala alakhiratu khairul laka min alula na akhira ndiyo bora zaidi kwako kuliko ulimwengu kwa hiyo yale ya kilimwengu si chochote mbele ya akhira mali kama ni pesa hii umeitoa kwa ajili ya kula au kuvaa na hii umeitoa sadaka hii uliyoitoa si kitu itaisha tu utakula utashiba baada ya muda fulani utasikia njaa na kile ulichokula kimekwenda wapi utakwenda kukimwaga tena kichafu kuliko kile akisubiriki katika ulimwengu sidhani kama kuna kitu kichafu kuliko hicho ndio kile ulichokila ukiambiwa kile tena huwezi lakini kile ulichokiweka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kile ndio chako sasa hata kikae alafu sinin lakini siku ukikutana na Mola wako utakikuta kile sio ule ugali uliokula si ile pilau uliokula wala chapati na maharage na nyama na samaki vile vishakwenda vimeisha na kama ni nguo ulizozivaa ndio zishaisha hizo lakini kile ulichokiekeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kile utakikuta akiba yako hiyo kitakusaidia katika siku ambayo wewe hukutarajia haya lakini watu hawafahamu wa ala rabbihim yatawakkalun na juu ya Mola wao tu wanategemea yatamiduna ala rabbihim wahda ويفوضون إليه جميع أمورهم wanamtegemea Allah aliyeko peke yake na wanayegemeza mambo yao yote kwake kisha akazitaja sifa za hao ambao wametajwa kuwa hizo kheri zenye kubakia kwao mbele za Mola wao sifa zao baada ya kutaja tahliya akataja takhliya Eh, tahliyat na kuna takhliyat katika sifa sifa za kumpamba mtu ambazo mtu atakiwa ajipambe nazo na sifa ambazo mtu atakiwa ajitakasi nazo ndio takhliya kama vile maana ya tasfiyatu wa tarbiya kusafisha na kulea juu ya usafi wa tarbiya ala hadhi ala hadha as-safa at ni zile sifa njema kwamba wako hivi wako hivi wako hivi na sifa mbaya ndio zile takhliyati sasa sasa hapa atakuzitaja sifa hizo aina mbili hajataja bado eh? ametaja kidogo tu al-iman wa tawakkul ala Allah katika at-tahliyat katika at-tahliyat kataja al-iman na ametaja at-tawakkul ala Allah aliposema lilladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun akaingiza katikati at-takhliyat akasema walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithm na wale ambao wanajiepusha na madhambi makubwa walfawahish na machafu walmuradu bikabair al-ithm al-kaba'ir min adh-dhunub muradi wa kabair al-ithm ni yale madhambi makubwa yote yaliyobakia na alfawahish wametafsiri wanaozuoni akiwemo Muqatil akasema ni mujibatu alhudud alfawahishu mujibatu alhudud ni madhambi yote yenye kuwajibisha kusimamishiwa haddi kila dhambi ambayo itawajibisha kwako wewe kupigwa haddi hiyo ni katika alfawahish na ni madhambi maalumu yamewekwa katika sheria ikiwemo الردة sawa mtu kuritadi kuritadi katika fawahish bali ni kufru billah sio tasimamishiwa had pia alqatlu kuua pia azina walliwat zina liwat haijawekewa hadi imefanywa kiasi pale lakini iko katika hadithi sawa hadithi imesihi فقاتلوا الفاعل والمفعول به الحاصل كل ذنب liwekewa حد كذلك تعاطي المسكرات الخمر كنا دنياك حد ساو نا السرقه na wengine wamehusisha alfawahish بالزنا kwamba alfawahish kabairu dhunub kabairu ithmi madhambi mengine yote yaliyobakia fawahish zina kwa sababu ya aya ile wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila fahisha lakini pia fahisha imekuja katika sehemu nyingine katika nisa wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan وساء سبيلا الحاصل فاحشة أو جمعيك لفواحش نكلا ذنبي نكو ها الحد الحد وإذا ما غضبوا هم يغفرون نوكي غضبيك واو نسميه وإذا ما غضبوا نبيندي ونبو هم يغفرون واو نسميه لما كان كثير من كبائر الإثم والفواحش متسببا على القوة الغضبية مثل القتل والجراح والشتم والضرب عاقب الثناء على الذين يجتنبونها فذكر أن من شيمتهم المغفرة عند الغضب أي إمساك أنفسهم عن الاندفاع مع داعية الغضب وإذا ما غضبوا هم يغفرون نبيني pindi واو نسميه نهيني na hii katika sifa ya waumini katika mambo makubwa inaonyesha uh, mtu kuweza kuimiliki nafsi yake ni yale yanayofuata baada ya ghadhab watu wengi wanafeli hapa sasa ushakasirika ile kisawa sawa mpaka macho yamekuwa mekundu mishipa ya shingo imesimama al-audaj ile mishipa kupeleka damu hiyo inasimama mpaka uso pia unafura ehe alafu baada ya hapo unaweza ukatukana unaweza ukaua unaweza ukapiga hasa unapokuwa una uwezo wa kufanya na kupitisha unachokitaka sasa pale ndio unaangaliwa utasemaje kisemesho utajibu vipi mtu kakuudhi kweli kweli si kwamba uh, bahati mbaya akakuudhi kikweli sasa na uwezo kumfinyanga hivi utafanyaje waidha ma ghadhibu hum yaghfirun pale ndio inaonekana sasa ule utu sasa wengine hawawezi tena mwingine siku kumkunja mtu aweza kujiua hata yeye mwenyewe kwa nini kwa sababu ya ghadhab ghadhab na shetani huwa eh, anachochea sasa pale usikubali kufanya mjinga usikubali na ndio mengi yanayopita katika ulimwengu kubwa zaidi ni ghadhabu watu hawavumilii kupigwa watu hawavumilii kutukanwa watu hawavumilii kudharauliwa na mengine mengi akiingiliwa watu basi ile imani yakaa pembeni anafanya jambo ni nje ya imani kwa sababu iko nje ya uwezo wake ukishaivua imani ukiweka pembeni utafanya chochote sasa wao idha ma ghadhibu ala man asaa ilaihim yasfahuna anhu wanasamehe wanapokuwa wameghadhibika juu yale ambayo wamewafanyia uovu na samehe wayataghadhauna an isaatihi wayasturunaha alayhi na wanawastiri wala yantakimuna lianfusihim kama alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam inapokewa kwa baadhi ya masahaba walikuwa vitani walipokuwa wakipambana na maadui anatajwa Ali bin Abi Talib lakini habari zinatajwa zitakana kuangaliwa kudhibiti kwake alipokuwa akipambana na Amr bin abdi Wudd Eh? alipokuwa amemkalia kisawa sawa akamtemea mate yani yeye Ali akatemea mate tu usoni sawa akaghadhibika akitaka kumpiga sana hapa nikimuua nitakuwa nimemuua kwa ile intiqam lipiza kwa sababu kanitemea mate ngoja kwanza akaache niminyane naye tena kivingine iwe ni lillahi niminyane naye kivingine huyo mtu anayepambana naye si maskhara ni mzee wa kikuraish shujaa shujaa wa kisawa sawa apigana panga saba nane mpaka 20 katika kwenye mkono wake apige zikikatika chukua mwingine apime ni mtu shujaa wa kupambana na kucheza na panga lakini watu wanaogopa kufanya intiqam ya nafsi kwamba sasa hapa wafanya kwa sababu ile ghadhabu ya nafsi yako sio lillah kuna ah, kimua hapa nitakuwa hapa nalipiza kisasi hapa ngoja niache kwanza tupambane tupambane kivingine kwanza iwe lillahi wa idha ma ghadibu hum yaghfirun na pindi wakighadhibika wao wanasamehe walladhina istajabu lirabbihim na wale ambao wameitikia wamemuitikia Mola wao yani ajabu rabbahum ila kulli ma da'ahum ilayhi wamemwitikia Mola wao kwenye kila ambalo amewalingania amewaita walipoitwa wakaitika kwenye taa ya Allah subhanahu wa aqamu as-sala na wakasimamisha swala anakusudia addau as-salawat ala al tami almustaqim tam alladhi umiru bih wamezisimamisha swala kwa wajihi uliotimia ulionyooka ambao ndivyo walivyoamrishwa eh? wa amruhum shura bainahum na jambo lao ni kushauriana baina yao shaanuhum al'am shura bainahum jambo lao la ujumla ni kushauriana baina yao wa amruhum shura bainahum na jambo lao ni shu, ni kushauriana baina yao hakuna istibdadi katika rai kwamba mtu mmoja yeye rai yake ndio hiyo hiyo mmetaka ndio hivyo hamkutaka hivyo na mtume wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam alionyesha hili kwa mifano hasa katika mambo al-umuru ad-dunyawiyya mambo ya kilimwengu si mambo ya kiibada ufanisi katika vita na mambo mbalimbali mtume sallallahu alaihi wasallam alipotokea mambo huwaita masahaba zake akawataka ushauri kuna hivi jamani maadui wamekuja Tusikia habari zao wamezingira Madina, tufanyeje jamani? Au ah, yasema hivi, yule yasema vile. Ile rai iliyokuwa sawa anaichukua Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuifanyia kazi. Wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamua kufanya jambo, masahaba wanaangaliana, vipi, mbona Mtume sallallahu alaihi wasallam afanya hivi? Hebu tumuulize hivi alivyofanya, kama si sawa katika vita na hivi. Amekwenda Badri, tafuta maji akasimama hapa visima vya Badri viko kule mbele maadui wako mbele yao zaidi wakamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam unateremka hapa kwa sababu ndiyo maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala au ni rai yako ya rasulullah akamwambia ni rai yangu mimi nimeteremka tu sio kama kuna wahi umenielekeza akamwambia rasulullah hapa patafai vile visima vile viwe nyuma yetu kwa sababu vile visima vina maji viwe katika himaya yetu sisi viwe nyuma huko tukitaka maji tunachota twarudi sio viko mbele yetu na maadui wako huko kwa tusogee tu twende kule mbele shura kashauriana na mtume swalla sallam wakamshauri allah alayhi wasallam naye akapokea ushauri wao rai yao sasa hapa alikuwa ni katika yale mambo ambayo si mambo ya ibadat masala ya imani hakuna shura katika mambo ya imani sasa itakuwaje eh, rukunul imani hizi zikuwa ngapi hizi na hii na hii hakuna sasa swala itakuwaje tupange vipi itaswaliwa vipi hakuna wao wanasikiliza maelekezo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ama mambo mengine ya kilimwengu kama ni mambo ya kilimo mambo ya biashara mambo ya vita uhunzi na mingineyo Mtume sala الله عليه alikuwa akishauriwa katika hili na wao wakishauriana naye sallallahu alaihi wa alihi wasallam na alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa kuna utaratibu huu sasa wa kuendeleza shura baina yao kwa kiasi kikubwa sana Abu Bakar alikuwa na watu wake wa kumshauri Umar radhiallahu ta'ala anhu alikuwa na majlisi yake na baraza lake la shura akiwaingiza wazee mbalimbali katika muhajirina na ansar bali lakini alikuwa akimwingiza Abdullah ibn Abbas anahudhuria pale ibn Abbas wahakadha kwa jambo hili lina mafunzo makubwa sana muislamu anatakiwa tujifunze sana katika mambo yetu ya kiujumla mambo nyumbani kwako utafanya wewe unavyoona wewe mwenyewe na watu wako lakini jambo likiwa la watu wote na jambo la kidini shura ni kitu muhimu sana kushauriana na watu hata ukijiona kwamba wewe una akili kuliko watu wote lakini jambo linaloenea watu wote basi chagua watu wenye maarifa na akili katika wao wa kushauri hata kama umewazidi maarifa lakini taka ushauri kutoka kwao tukatufanya jambo fulani mnasemaje Allah utie baraka katika mambo kama hayo ambayo maamuzi yake yameshirikishwa watu wote lakini wachague watu wenye kustahiki katika hilo wenye sifa za aina hiyo za kutoa ushauri alhasil kuna mambo mengi hapa ya kueleza katika aya hii lakini Uislamu umejenga msingi madhubuti katika tufahamu hivyo kwamba Uislamu umetuwekea msingi madhubuti lakini shura isiende kinyume na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuyaondoa au kuyaweka au kuyabadilisha mambo ya msingi katika dini ya Allah tumekaa shura sisi tumeona kwamba kuanzia leo wanawake wasivae hijab shura ya kikafiri hiyo sio ya Kiislamu ya kupingana na aya za Allah sawa iko kinyume na maadili ya Uislamu kinyume kabisa iende na misingi ya sawasawa wa amruhum shura bainahum na jambo lao ni kwa kushauriana au ni kushauriana baina yao wa mimma razaqnahum yunfiqun na baadhi ya vile tulivyowapa wanatoa au wanavitoa baadhi wanaochuona wanatafsiri kwamba min ya tab'idhiyya Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen mara nyingi anasema hapana hapa na vile tulivyowapa wanavitoa mtu anaambii lazima aambii masala ya baadhi kitaka atatoa chote kina Abubakar ulitoa mali zao zote mtu huhimidiwa kwa hayo kutoa kingi au chote ikiwa ana uwezo wa kusubiri juu ya kukosa ni jambo zuri kama hawezi kusubiri juu ya kukosa ataanza kulalamika na kupita kuwaomba watu atoe baadhi alafu atoe ziada kisha kingine abakishe kwa ajili ya matumizi yake lakini mtu hata laumiwa kwa kuwa ametoa mali yake yote na ana uwezo wa kusubiri juu ya kukosa toa kila kitu nyumba zote magari yote mashamba yote fi sabilillah na ukiwa uko hai sio kwamba mimi nikifa ah usiseme hivyo mimi nikifa mali yangu yote ah sheria kwambia hapana toa sasa hivi ukiwa uko hai ukifa wewe ile ni mali ya warithi wako mwisho thuluth ya mali sawa watu wengi hukosea hapo eh? atakutoa wakati akifa lakini ajua atakuwa sasa yeye eh, hayupo tena hapo ulimwenguni kwa hiyo watakubaki shughuli yao watatafuta mali zao walladhina idha asabahum albaghy hum yantasirun na wale ambao inapowapata wao dhulma wao wanajitetea walladhina na wale ambao idha asabahum albaghyu inapowapata wao dhulma hum yantasirun wao wanajitetea kujitetea pingine pale wanapokuwa wameshambuliwa idha atada alaihim mu'tadin fahum yantasirun kama anavyoeleza kule katika shuara wantasaru min ba'di ma dhulimu wakajitetea baada ya kuwa wamedhulumiwa kwa katika sifa zao ni hawafanyi itida ibtidaan hawafanyi uh, uadui na kushambulia watu kwa kuanza wao wao wakishambuliwa wanajitetea dafu saila eh?